Հարգելի հրայրվածներ, ձեզ հայտնի է ստեղծված իրավիճակը մեր մարզում, որ ավելի է բարթանում ներկա իրադրությունում, երբ երկրում լարված իրավիճակը ստեղծել, որի մասին դուք նույնպես գիտեք։ Այդ պայմաններում մարս խորհրդին մարս խորհրդի գործկոմին անհրաժեշտ է որ հնարավորություն ունենա ամեն մի եվրոպեին ամեն մի ժամին որտեղ լինում է դեպքեր երբ մի օրվա ընթացքում մի քանի անգամ է փոխվում իրադրությունը օպերատիվ որոշումներ ընդունել 1991 թվականի սեպտեմբերի 2-ին այսպես է մեկնարկել падգամավորների մարզային եւ Շահումյանի շրջանային խորհրդի համատեղ նստաշրջանը, որտեղ ընդունվեց հերճակագիր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հերճակման մասին։ Այս հերճակագրին նախորդել էր 1988 թվականի Երևանից մեկնարկած Ղարաբաղյան շարժումը, որին Ադրբեջանի պատասխանը եղավ պատերազմը։ Շարժման կարգախոսը միացումն էր։ Ստեփանակերտի եւ Երևանի հրապարակներում ալիքվող ժողովուրդը բռունցքվել էր ոչ թե Արցախի անկախության, այլ Մայր Հայաստանին միավորվելու նպատակով։ Ինչպես ստացվեց, որ հայության օրակարգը փոխվեց։ Արդյոք սա պարտադրված անկախություն էր, թե կարելի էր նաեւ միացման հասնել։ Հետադարձ հայացք ցկելով շարժման ակտիվիստ Ալյոշա Գաբրելյանն ասում է. Ես կասեի, որ սա մեզ ուղակի կուտ են տվել կոպիտ ասած կամ խափել են մեզ։ Իհարկե, մեր կարկախոսը եղել է միացում, եւ նեն ժամանակ էլ իր երևի թե մտածում են, որ եթե մենք միացման գաղափարով գնանք եւ միանգամից միանայինք Մայր Հայաստանին, ապա պատերազմ կլինի, բայց պատերազմը իրոք եղավ, մենք հաղթեցինք առաջի պատերազմում եւ եթե մենք շրջահայաց լինեինք եւ միացման գաղափարով առաջնորդվեինք եւ մեզ չկապեին, ապա մենք երևի թե արդեն միացած կլինեինք այն ժամանակ 35 տարի առաջ հայ ժողովուրդն Արցախի Մայր Հայաստանի հետ վերամիավորվելու միասնական հայտ ներկայացրեց աշխարհին։ Այդ նպատակին հասնելու տարբեր հայտ թվում հաջող միմյանց հակասող մարտավարություններ հրճակվեցին։ Ցավոք սրտի եղանթերություններ, որոնք ինչ որ չափով նաև հանգեցրեցին այսօրվա իրավիճակին, ասում է անկախ Հայաստանի Գերագույն խորհրդի առաջին գումարման падգամավոր Հրանտ Խաչատրյանը։ Բայց աշխարհն այդպեսին հասնում է իր նպատակներին նա, ով պայքարում է դրանց համար Եվ այսօր մենք մի հանգրվանում ենք, որը նույնպես բավականին ծանր վիճակ է իրենից ներկայացնում, բայց դա եւս մեկ հնարավորություն է մեր միասնությունը ցուցաբերելու, մեր կամքը դրսևորելու եւ նպատակին հասնելու հաջորդ հանգրվանին հասնելու համար։ Այսօր ես չեմ ուզում անդրադառնալ այն թերացումներին, որոնք եղել են անցած տարիների ընթացքում եւ կարեւորը գլխավորը կամքն է, որը այսօր եւ Արցախահայ ժողովրդությունը եւ ողջ հայ ժողովուրդը կենտրոնացնի իր ամբողջ ուշադրությունը ոչ թե թերացումների, ոչ թե սխալների, ոչ թե պարտությունների, այլ նրա ապագա կերտելու իր հնարավորությունների վրա։ Այսօր ունենք բոլոր հնարավորությունները մեր ընթացքը շարունակելու համար, ասում է Հրանտ Խաչատրյանը։ Ամեն ինչ կախված է մեզնից, մեր ճկունությունից, եւ դրա վրա կենտրոնանալու փորձերը զրուցակցից կարծես թե սկսում են հաջողել։ Եվ Արցախում եւ Հայաստանում մենք իրար հետ կապված ենք ինչպես հաղորդակից անոթներ։ Դրամատրությունները երբ Արցախում բարձրանում են դրական իմաստով, դա ազդում է նաեւ հայաստանյան դրամատրությունների վրա եւ ներառյալ նաեւ հայոց դուքը։ Բայց հատուկ ուզում եմ շեշտել մի բան, արցախցիները ավելի իրենց մոտ, իրենց մաշկի վրա են զգում այն բերը, որը իրենք ուզում են թոթափել, դա արտա արտաքին ճնշումների, դա ինքնուրույնության պակասի, ինքնիշխանության պակասի բերի մասին եմ խոսում, եւ այդ իմաստով նրանք դարերի ընթացքում ավելի մեծ համառություն եւ հետեւողականություն են դրսեւորում քրիտիկական պահերին եւ պատահական չէ, որ այս անգամ էլ Արցախի գործընթացները, Արցախի բնակչության կայունությունը արդեն տեղափոխվում է համահայկական դաշտ եւ մարդիկ սկսում են արդեն խոսել ապագա թեմայի մասին ոչ թե բացասական երանգներով, ոչ թե նահանջողական տոներով, այլ նորից ողջևորությամբ եւ նորից կոչեր են անում, նորից տրամադրվում են, նորից ջանքեր են ուզում լրացիչ ներդնել, որպեսզի այդ ինքնիշխանությունը ամրապնդվի կյանքը, կռիվը, պայքարը մարդու համար է, եւ այս անգամ էլ պետք է պատվով դուրս գանք այս պայքարից։ Չպետք է կենտրոնանալ անհատների վրա, որոնք նահանջողական տրամադրություններ են ստեղծում, ասում է զրուցակիցս ու նշում։ Պետք է ճիշտ գնահատենք մեր հնարավորությունները։ Դա պետք է կատարվի ընթացքում վերադասավորումները եւ ուժի դրսեւորումը պետք է լինի համարժեք իրավիճակին եւ ես հավատում եմ, որ մենք դեռ ունենք բավականին էներգիա անհատների վրա մի կենտրոնը գեղեցիկ ժողովուրդ։ Անհատները կարող են լինել լավը, կարող են լինել վատը, իսկ ինչպես գիտեք, հայի լավը շատ լավն է, հայի վատը շատ վատն է։ Պետք է գտնել ժողովրդի վրա, թե ինչ է ցանկանում ժողովուրդը, որտեղ է ուսում ապրել եւ ինչքան է ուսում ապրել։ Երբ որ ասում են, որ չկա տեսլական չկա հայեցակարգ մի հավատացի դրան բոլոր ժողովուրդների նպատակը տեսլականը դա ազատության մեջ հնարավորինս շատ ազատ պայմաններում զարգանալն է եւ մենք պետք է զարգանանք Սեպտեմբերի 2-ը պիտի դարձնենք հայոց միասնական պահանջատիրության օր, ասում է Հրանտ Խաչատրյանը։ Միասնությունը կծնվի այն ժամանակ, երբ բոլորս ընդունենք, որ Արցախի վերամիավորման պայքարը ոչ թե բարեփոխական շարժման, այլ հայ ժողովրդի ազգային ազատագրական պայքարի մի մասն է եւ առաջին փուլը։ Վիկտորիա Սարգսյան, Արցախ լրատվական։